Langile bakar bat, enpresa hainitzetan lanean, hori da lan denbora partekatuaren printzipioa. Enplegatzaileak elkartzen dira, talde bat osatzeko, eta beharren arabera langileak bidaliak dira, enpresa batean edo bestean. Philip Blo, baionan antolatua izan den gaualdiaren arduraduna da, eta akitania behiako direkt erakundekoa. Le travail partagé, donc c'est la possibilité pour un salarié d'avoir un CDI à temps plein, un seul employeur, qui est le groupe Mon Employeur, et par contre plusieurs lieux de travail, puisqu'il va intervenir auprès de différentes entreprises qui sont membres du groupe Mon Employeur. Lan partekatua bi aldeentzat abantaila da, dirudienez, langileak berak kontratu mugagabea lortzeko xantza gehiago badu, eta enpresa bera ez da gehiago kontratatzeaz okupatzen, eta langilego kalifikatua erreski atseman dezake, JEK izeneko erakundeari esker, JEK gizarteratze eta gaitasunerako enplegatzen L'avantage c'est que l'entreprise elle embauche le cœur, euh, le cœur léger. Elle est déchargée de toutes les contraintes administratives puisque les groupements d'employeurs portent les contrats. Elle est déchargée de tout l'aspect sourcing, recrutement. Elle est déchargée de la mise en place du parcours de formation et puis tout l'accompagnement euh, socio-professionnel que l'on met en place du salarié. Laborantza industria eta bastimenduan dira enplegatzaile multzo gehienak praktika beste sektoreetara edatzeko asmoa gaur egun, eun mila enpresa multzu baten kide dira Frantzia mailan.